ad lavaret. Darbet oa din be an kweyet. Darbet oa din be an lahet. Dled vije dit be an zelet. Dled vije dit be an asantet. Gwell ar dit be an deut. Gwell ar dit be an tavet. Mar karjez be an jomit fur. Mar karjez be an diskuizet. Zlefen ke be an aret. Garfen ke be an aret.